kes e e on rikas, see vaid praadi süüa veidi. kes on vaene, see kirveisi suudvaid püügi. kes on rikas, punab näos kui kirsimaari. kes on vaene, see on kuiv kui surmavaari. aga ah, mulle siiski ükstaskõik on see. ei mu rõõmsat südant miski kurvaks tee. kes on rikas, julgeb tõde näkku öelda, kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. kes on rikas, pahvib sigaret nii magus, kes on vaene, imeb vaikselt tinutagus, kes on rikas, sõidab autos lüües laulu, kes on vaene, see vaid lisab kondi auru, kes on rikas, sellel siid ja saamed seljas, kes on vaene, sellel küünarnukk on paljas aga mulle siiski ükstaskõik on see, ei mu rõõmsam südal miski kurvaks tee. kes on rikas, kannab siimi nahas kingi, kes on vaene, vantsib palju jalu ringi, kes on rikas, selle jaoks kõik uksed valla, kes on vaene, lendab tihti trepist alla kes on rikas, seda iga naine ihkab, kes on vaene, see vaid igatsedes õhkab. kes on rikas, julgeb abikaasat jätta, kes on vaene, see jääb selles suhtes hätta. aga mulle siiski ükskõik kõik on see, ei mu rõõmsat süda miski kurvaks teeb kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessi, kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi, kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti, kes on vaene, talle puistama peab kotti kes on rikas, see juhkes lauas praali, kes on vaene, seda paha tuju klaari. kes on rikas, läheb hauda kätel kantud, kes on vaene, läheb käru peale pandud, aga mulle siiski kas kõik on siin, ei muretsed süda, miski kurvaks teeb